mio pezzo crescas en la mondo. Stranga epidemio ocasas en la mondo pri quiu oni ne tre attentas. Alarme crescas la quanto da miopai homoi precipe en orientai landoi. En sudorienta regiono de Azio prescau naudec procentoi el la studantoi estas miopai, ciam ili finas sian studadon. Inter la jaroi 1920 ca 1980, la quanto da casoi du obligis, ca same pri presca duono e la europanoi en la agioi inter dudec quin ca dudec nao iaroi. Tio signifas milionoin da personoi. La demando estas, kial? Mio pezzo estas ocul defecto con forta genetica causo, sed tio ne clarigas gian fortan crescadon dum la lastai centiaroi. Mio puloi ne successas bone vidi mal objekto obiectoin. Citiui aperas al ili cun mal precisae conturoi kiel se exter focusai. tuia explico estas la tro ofta cae intensa usado de oculoi por legado cae computilumado. Fakte, oni trovis drastan diferencon inter homoi kiwi finis universitatan studon, compare con tivi kiwi cesigis studadon iela dexes iara agio la quanto estas duobla en la unua grupo. Tamen, nur computilumado ne clarigas la cialon de tiu epidemio, char granda pliigio de casoi ocasis en la comenzo de la dudeca arcento, antao la invento de computiloi. Unu neatendita factoro aperis en la datumoi de esploristoi. Ocasado de miopezzo attingas multe pli ofte homoin quiui mal ofte vivas en libera aero. Alivorte, quiui giuas po quelcae horoi en ciu tago en campoi cae parcoi, con vastae horizontoi, quiui suferas mal pli ofte de miopezzo ol tiui qui vivas constante enfermitai en chambroi. Oni ancora unest sias la causon de tia relato. Ciu temas pri bonfaro de la hella lumo de suno? Ciu la homai oculoi nature besonas regardadon al forai obiectoi iam utilan por chassado exemple? Ciu la causo estas manco de vitamino do, cium transdonas la suna lumo? Mancas ancora precizai clarigoi, sed provisore estas rekomendinde che nii cae niae infanoi passigu in calcain horoin sub libera cielo ciutage. Mio pezzo postulas oculvitroin, contacto lensoin, au chirurgion. Gi pliigas la riscon de retinae defectoi laula passado de la tempo. Pro pli granda nombro da miopuloi en la nuna tempo, eble pliigios la casoi de blindezzo en la mondo estontece. Tio signifas che oni devas laueble preventi. Probable, gi estas unu plia al voco al la homaro che oni zorgu pli bone pri la natur medio cae giu pli ofte contactadon cun gii.